Tawagin nyo na ang mga friends nyo, ang mga relatives, at mga loved ones. Pwera lang kung membro sila ng Board of Censors dahil delikado tayo dyan. Ayo nga pala, walang sensor-sensors dito kasi internet to. Welcome dito sa iFlix, ang paborito natin palabas, Hoy! Tatlong matitinding komedyante ang mapapanood natin ngayon. Siyempre, maglalaro din tayo ng mga games kung saan uh, mapapakita natin ang kagalingan nila lalo, talas ng utak at bilis ng pag-iisip. Siguro simulan na natin to. Okay? Etong maririnig natin, ang malamang na pinaka nakakatawang tito natin. Ha? Palakpakan natin siya dahil andito na siya si Uncle Winner Aguilar! Woo! Ang daming tao! Woo! Grabe. Nga pala, may mga joke ako na medyo pang-adult ha. Ah. Baka mamaya ma-offend kayo. Kaya bago ko sabihin yung joke, magbibigay ako ng sign para tatakpan nyo yung tenga o huwag kayong makikinig kapag di nyo gusto ng mga adult joke. Ito yung sign. Okay na? Nagets ba? Woo! Grabe. Sos. Bad trip. Bad trip ako ngayon. Kasi, yung anak kong maliit, nagsumbong sa akin. Binatukan daw siya ni Mang Raymond, nakapit kapitbahay namin. Si Raymond is 6'4", gym instructor, ang laki-laki. Pinatulan yung bata. Kaya paglabas na paglabas ko ng bahay, putya nakita ko. Tinadyakan ko sa likod. Bang! Yung anak ko, hindi ko pinalakihan para api-apiin nyo, ha? Tapos tinignan niya ako sa mga ng tingin. Tinadyakan ko sa mukha. Bang! Sabi mo yan sa tatay mo, ha? Yeah. Nakakaano nung pagka may sasakyan na ganyan, kahit ng public transportation, nagtry ako sumakay ng jeepney. Na-experience nyo ba yon? Yung ang luwag-luwag naman pero ayaw umusog. Di ba? Siniksik ko eh. Pinuwersa ko talaga. Nakaupo ako eh. Tapos nagalit siya, sabi niya, Ikaw ba magdadrive? Nilayo mo ako sa manibela eh. Tapakan mo yung preno. Tapakan mo. Wala akong masabi kundi, bayad oh. Di ba? Grabe, grabe. Pati sa pagmumotorsiklo kasi dati tinry ko rin magmotorsiklo. Di ba? tipid sa oras, tipid sa gasolina, di ba? Hindi ka pa mabubuking ng asawa mo kung saan ka nagpupunta. Di ba? Kaya lang, nung minsan sinabi, nakita ko yung motor mo ah, dumaan ka ng Quezon City, maraming ganong motor. Nakita ko yung helmet mo ah, maraming ganong helmet. Hindi mo suot. Maraming gantong muka. Nakakabwisit din sa pagmumotor kasi ang dami ng checkpoint. Yung mga pu... May pulis ba rito? Yung mga poging pulis. Di ba? Parang gusto ka lang nilang kutongan. Di ba? Kaya nung minsan, sabi niya ngayon, oh, ah, bata, madilaw na yung ilaw mo. Madilim yan sa gabi. Sabi ko, Sir, signal light yan eh. Napapansin ko sa mga Pilipino ngayon, ang daming nakakalimutan mag-exercise. Di ba? Kaya para makatulong sa kanila, naglagay ako ng gwapo sa likod ko. Alam ko, mas gwapo ako sa napag nakatalikod ako. Kaya napapawaw kayo. Di ba? Kaya ngayon natutulungan ko na sila mag-exercise eh. Kasi pag nakikita nila ako naglalakad, hinahabol nila ako eh. Hindi naman. Dahil magagandang babae ngayon sa crowd. Wow! Ang dami kong niligaw ang mga magagandang babae dati. Kumare ko na silang lahat ngayon. Ba't ganun kayo? Liligawan kayo, hindi nyo gusto, tapos pag nabuntis kayo, nanganak kayo, kukunin yung ninong. Wala kayong awa. Taon-taon, iningan kami ng pamasko. Ninong, bakit ito lang? Di ba love mo si Ma... Ah. Bulak sa mo. Di ba? May mga batang ganun eh. I don't hate kids. Kaya lang minsan nakakairita. Di ba? Lalo na yung ibang bata, pagka medyo tagulan, di ba? Yung bubuhos ang bigla yung salamin mo. Sila, ganyan yung sabon, oh. Hindi nagtatanong. Eh, Tangin na naka-helmet ako eh! Nabasa yung damit ko! Kahit ayaw mo siyang murahin, kailangan mo siyang murahin eh. Kasi pag hindi, aakit siya sa motor. Tapos titignan niya kung may tao. Kaya nagtry ako ng mane and tail. Alam niyo ba yung mane and tail? Shampoo ng kabayo. Grabe. Isang taong kong ginamit yan. Hindi naman kumapal yung buko eh. Pero bumilis ako tumakbo. Tapos sabi ng kapatid ko, okay yan tol ah. Puta, try ko yan. Eh makapal yung buhok niya. Ayun, side effect lumaki yung Junjun niya, oh. Parang sa kabayo, eh. Sabi niya, Kuya, didimanda ko yan, shampoo na yan. Bakit? Eh kasi lumaki yung okay nga yan, eh. Yan nga yung gusto naming lahat, eh. Tapos sabi niya, babae ako, eh. Okay lang yan. Pagtakbo-takbo ko, ah, napuna ako. Ang dami palang motel sa Pasig. Grabe. Alam nyo ba na ang motel ang kaisa-isang lugar na nagpapatanga sa lahat ng babae. Dalin nyo sila ngayon dyan sa motel, magiging tanga yan. Anong gagawin natin dyan? Ang lang tanga nito. Ang tanga nito. Di ba? Kahit na nag-aaway kayo, sino na naman tong kateks mo? Babae ng... Ba Ba't tayo nandito? Anong gagawin natin? Minsan, tinutuloy pa nila yung katangahan nila, di ba? Pagbukas nilang pinto. Ha? Bakit may kama? Maraming salamat! Woo! Thank you very much! Kung katulad ba naman nun yung mga tito natin sa reunion, eh, sana masarap pumunta eh, no? Okay, palakpakan uli natin siya, si Uncle Winner Aguilar! Dito na naman tayo, maglalaro na naman tayo ng games. At ang larong ito ay tinatawag na Don't Say That! This is Don't Say That! Okay, bago ang lahat, tawagin muna natin sila. Winner Aguilar! Micah Andres! And Jeannie Laca! Sa game na to, meron tayong tatlong komedyante dito sa kaliwa ko. May ah, sasamahan akong isa dito. Meron tayong word na pahuhulaan sa kanila. May mga hindi dapat sila sabihing words para makuha ang salitang yon, no? So, ganun lang kasimple. Okay, ang first word. They cannot say, sasakyan, pang publikong sasakyan, mura. Okay? Bawal lang coaching, ha? Game! Um, ah, madalas to sinasakyan. <laughs> Asawa mo. Sorry. <laughs> Um, minsan maluwag, minsan masikip. <laughs> Ikaw. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Buntis ka pala. Ako to ah. Gago ka. ah. Sorry. Ah, pumipila siya at pinipilahan din. Asawa mo, sorry. na yun. Parang mali ang pinanghula niyo eh. Um, madalas may mga nagjajakol dito. <laughs> Motel. Motel. Nagjajakol ka sa motel? <laughs> May gulong siya sa side. Wheelchair. Ah. wheelchair. Daily ma eh. Super wheelchair. Ano to? Merong mga tumitingin sa likod at saka sa harap. Motel. Hindi, 8 pesos. Nanay mo. Sorry, sorry. Huli na yan. Girlfriend. Last. Kawalan, kawalan! Sobra okay, okay, sobra okay. Na. Tama na yun. Sobra na. Ang word ay jeepney. Tanga. Bobo ka pala. Ang tanga nito. Kotse, van, nabakal, stupid. Madalitan. Okay, sa... Sorry, sorry. Onyo kasi. O, sige, practice lang yun. Ito. Next word. They cannot say kakanin, dinuguan, kuchinta. Ah, uh, mala, malam, malambot na kinakain. Bird mo. Sorry. <laughs> Ang bastos. Gago matigas na lagi. Maputing malambot. Tamon. Sorry. Ba't ako kasi pinuhulaan niyo? Ako yung pinakabastos sa inyo. Kinakain siya pagkatas kumain. Girlfriend ko. Shit. Dilog <laughs> na puti. Balls. Balls. Malambot siya na puti na kinakain. Example lang. Example lang. Um, sinasawsaw siya sa bagong. Mangga. Bagoong? Ah, Masarap naman. Oh, last two, last two. puti siya na nilalagay sa bibig. Again, tamod. So, Ni nilalako. <laughs> Oh. ayoko na sagutin yan. Kilala oh, Bulong mo sa akin, bulong mo sa akin. Tamod. Ay, shit. <laughs> Tama na nga! Okay, okay. Yung word. Bubo Okay, Puto. Puto. Bakit sinasawsaw sa bagoong? Gusto oh, ko siya ganun eh. Matabang kasi. Ha? Matabang yan eh. Anong probinsya mo? Puto ko Pero eto, magugustuhan nyo yung susunod na magpapatawa dito. Eto, ang description dito, 30 years old na siya. Nasa college pa rin. Oo, kaya dapat ang pinapalakpakan siguro dito yung nanay niya na nagbabayad ng tuition niya. Okay, palakpakan natin, the college boy, Micah Andres! iFlix, hello! Musta tayo? My name is Micah, and uh, bago kayo magtanong, okay, pandalaki po yung pangalan na Micah. Okay, marami kasi lumalapit sa akin, nagtatanong, di ba pambabae yung pangalan ng Maika? Kasi yung friend ko na babae, Maika pangalan, kaya pambabae pang... Hindi pambabae yung Maika, okay? Hindi po siya pambabae, panlalaki siya. Tinanong ko na yung kapatid ko eh. Sabi ko, Kuya Emily! Lalaki yung Maika, di ba? Oo, oh, tanong mo si Ate Robert, panlalaki yun pa. Ah, uh, introduce ko lang yung sarili ko, no? Um, nung 2015, nanalo po ako ng Kuala Lumpur International Comedy Festival. Okay, walang may pake. Good, thank you. Hindi, tap <laughs> tapos na tayo. <laughs> thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Alam ko naawa lang kayo, pero thank you pa rin. Thank you pa rin. Alam mo, masaya nung nag-stand-up comedy ako sa Malaysia kasi um, ang, ang ganda, ang ganda nung, nung stand-up comedy culture nila sa Malaysia. They have a very deep understanding and love for stand-up comedy. Diba? After your stand-up comedy set in Malaysia, people come up to you and they're like, hey man, good set. They shake your hand, they take pictures with you. Dito sa Pilipinas, medyo maliit pa, di ba? Wala pa tayong ganong klaseng culture, papunta na doon. Pero wala pa noon, di ba? Medyo confused pa rin mga tao. Ano yung stand-up comedy? After your stand-up comedy set in the Philippines, people come up to you and they're like, Uy pare, saan yung CR? <laughs> Hindi ka nagtatrabaho dito? Tangina ka. Champion sa Malaysia. Wala pa rin, wala pa rin, wala pa rin. Thank you, thank you. Oh my God, oh my God, thank you. Wow. wow. I love the support and energy. Kahit pilit. Ah. To do, uh, pakilala ko lang sarili ko. Uh, kukorek ko lang ang ating host. 29 pa lang po ako. Okay, 29. Nasa college pa rin ako, pero... <laughs> You know, yes, hindi po joke yon. Thank you, hindi kayo natawa. Pamilya ko hindi na rin natatawa. Bakit niyo... Bak bakit niyo pinapalakpakan yun? <laughs> Hindi yun something to be proud of. Nakalimang school na ako, okay? Naka five schools na ako, iba't ibang schools. And um, nakita ko yung iba't ibang culture ng iba't ibang schools dun sa mga friends na nakasama ko. Like, tinawagan ko yung friends ko from Lasal. I was like, hey, do you guys wanna go out? It's like, oh no, we can't, we're partying. Eh. It's like, oh, okay. Tinawagan ko yung friends ko from Ateneo. Hey, do you guys wanna go out? Oh no, we can't, we're studying eh. Tinawagan ko yung friends ko from UP. Hey, do you guys wanna go out? Nag-well kami! Putang ina ka! Sabi ko, putang... Sorry, may mga taga-UP ba dito? May mga taga-UP, palakpak lang tayo. May mga taga-UP. Patay. <laughs> ah, pero alam mo ako, I am taking literature. Literature major po ako. Wala rin siyang kwenta. Sorry sa mga literature major na nanonood. Wala kayong kwenta, kagaya ko. Ito mapapalaan nyo. <laughs> Pero ang one thing na natutunan ko sa literature, paano maging uh, grammar Nazi, paano mag-correct ng grammar. Pero ang nanotice ko yung mga English grammar Nazi, English grammar Nazis are fine. You'll make a mistake, they'll correct you, tapos move on na. Very polite yung process na yun, di ba? Kamali ka, sabihin mo, oh, this shirt is so comfortable. It's like, oh, excuse me, it's comfortable. Tapos ayun na, tapos na, tapos na yung usapan. Pero yung mga Tagalog na grammar, alam mo yung mga Tagalog na grammar Nazi, magkamali, magkamali ka lang sa Tagalog mo, galit na agad sa'yo, di ba? paso ang bastos nila. Magkamali ka lang, sabihin mo lang, ah, saan kayo nagstay sa Tagaytay? Yung golden talulot ba yun? Talulot, mangmang! Ang tangina ka kasi, burgis! It's like, uy! Easy lang, yaya. Ano ka, taga-UP? Sorry, sorry, sorry. Sorry, kami nagbabayad ng tuition, tuloy-tuloy na lang to. <laughs> yeah, um, yung nanay ko medyo tough. Uh, very matapang yung, matapang yung mommy ko. Eh, sino ba dito mga sing- single mom kasi siya? Eh. May mga single mom ba dito? Ako lang? Ako lang? Ayun, may dalawa. Palakpakan natin sila. Single mom, matatapang yan. So yan, matapang sila. Kaya nainis ako nung sinabi ni Tito Soto, di ba? Yung, ah, yung mga single mom na ano. No, that's not true. Kasi lahat ng single mom na kilala ko matapang. Di sila na ano, nang ano sila. Alright? For people who aren't aware, yung mga single mom, matapang yan. So when I grew up, ako, wala, akong, wala kang makukuhang awa from a single mom, okay? You don't get sympathy from a single mom. I remember I was 8 years old, naglalaro ako, nasugatan ako. Sinabi ko sa mami ko, sabi ko, Ma, nasugatan ako. Sobrang sakit. Sobrang hapde. Sabi lang niya sa akin, talaga mahapde? Kasi hapde nung iniwan tayo ng tatay mo? Sabi ko, eh, puta, di ko alam. Alam mo yung masaklap, masaklap doon, 10 years later, I found out, siya yung nagpalaya sa tatay ko. So, medyo na-bad ako noon. Na-bad ako, nilapitan ko yung mami ko. Sabi ko, ma'am, for 10 years, sinasabi mo sa amin, iniwan tayo ni daddy ko. Pala nagpalayas, giniltrip mo lang kami. di ba? What's up with that? Sabi lang niya sa akin, oo nga, ako nagpalaya sa tatay mo, ako rin nagpalaki sa inyo, apat kayo, tatlo trabaho ko, ano gusto mo sabihin sa akin? <laughs> Sarap na walang tatay, mami. Shit. Hmm. Ah, dahil medyo close na tayong lahat, no? Tanong ko na lang, sino dito nakahuli sa mama nila nakikipag-sex? Ah, ako lang, ako lang. Oh shit talaga, sir. <laughs> ako lang, tuloy na natin tong joke na to. Tayong dalawa na lang magkausap, sir. <laughs> Nahuli kay mami ko nakikipag-sex one time and as you can imagine, medyo na bad trip ako nun. Bad trip ako. Sinab sinabi ko sa kanya, ma, tang ina naman, no? bad trip ka. Siya pa yung nagalit sa akin. Sabi niya, bakit bad trip? Porket nanay ako, hindi ako pwede makipag-sex porket matanda ako, wala na akong sex life. Sabi ko, ma, pwede ka naman mag-sex. Huwag mo lang i-upload sa internet. Tayo na naman, oh. So yeah, no, uh, last week I went out with my guy friends, boys night out kami. And um, yung isa kasama, yung isa naming friend, may bago siyang girlfriend. And guys, feeling ko, you guys will agree, nakakainis yung ganun, no? yung barkada niyong lalaki na may bagong girlfriend kasi nag-overshare siya tungkol sa bago niyang relationship. Like yung friend ko, bro, sobrang in love ako sa bagong girlfriend. Ganda ng mata niya, ganda ng ngiti niya, sarap niya tsumupa. So, <laughs> ko, uy pare. Easy lang. First of all, girlfriend mo, pinsan ko. So syempre alam ko masarap siya tsumupa, di ba? Yeah! Okay lang ba? Lahat tayo, actually lahat tayo dito may pinsan na gusto nating i-sex, di ba? Round of applause, wag lang ako. Wala akong pakialam, hot yung pinsan ko, gago. It's true, di ba, sir? Ama? May pinsan ka ba na gusto mong i-sex? Pag sinabi mo nga palang wala, you're one of two things. Either liar ka or pangit buong pamilya mo. So you have to choose one. All right, thank you very much, iFlix! Okay, palakpakan natin, Micah Andres. Kasi maglalaro tayo ng isa pang game at ito ang Rap Battle! This is Rap Battle! Pangalan pa lang ng game, alam nyo na kung anong gagawin dito. Magra-rap battle sila, may ibibigay akong topic, tapos pagandahan ng rap, magra-rap sila, magpapalakpakan kayo kung sino yung pinakamaingay na palakpakan, magkakaroon ng prize. DJ, give me some beat. Yan. Oh, alright. Winner Aguilar, ang topic mo, edad. Yeah! You, you. Ang hirap ng umiidad. Mga babae, umiiktad. Ang hirap ng tumatanda. Di nyo ba kita sa mukha? Yeah. Uh, uh, ah. uh. uh. Nauubos na ang buhok ko. Sabi ng barbero, imposible na ang mohok sa'yo. Break it down. Woo! <laughs> Oh! Alright! Ang lupit! Susunod! Si Micah Rap Princess Andres, take the stage, ang topic mo! Dahil mukha kang tatay, tatay. Ah, okay, hindi ako magaling sa rap eh. Ang hassle pag yung tatay boyfriend lang ni nanay. Hindi mo siya tunay na daddy, sinesex lang siya ni mami. Kaya kayong mga tatay, huwag kayong hihiwalay kung ayaw nyo yung anak tumanda <laughs> ng sablay. Tama! Tunay lang Tanda. natin. Ah. Nanay, nanay, gusto ko ng tinapay, Tatay, tatay, nasan ka na? Hindi kita tatay. Negro ka. Okay. Yung mga rap ninyo, baka sinasabi nila, wala tayong kakwenta-kwentang palabas. Eto naman, let's hear it for Genie B. Plakay. For more social relevance, ang topic niya, gender equality. Yan ha? Mahalaga yan. Okay. Okay. <laughs> oh, yeah. Ang hirap maging babae dito sa Pilipinas dahil may mga lalaking parang mga hudas. Kahit naka-makeup, hindi pa rin pretty dahil may mas maganda pa rin sa iyong Becky. Hindi pa rin patay ang mundo. Oh. Dahil flash-chested pa rin ako ang mga lalaking ito. Sila ang may malaking suso. Take it down. Take it down! Okay, okay. Okay, eto naman. Girl power, mga kapatid. No? Siya ay expecting a baby. Ayan, six months na buntis. Palakpakan natin siya. Okay. Kung siya naman ay expecting a baby, tayo naman ay mag-expect. Maghalakhakan. Palakpakan natin. Ito na si Jeannie Lakay! Okay. Ako po si Jeannie Lakay at miyembro po ako ng DDS. Sa mga ka-DDS ko po dyan, palakpakan naman po. Okay, medyo marami-rami. Sa mga hindi po pumalakpak, huwag niyo po akong husgahan. Ang DDS po ay hindi po political. Ito po ay breast size. Ang ibig sabihin ng DDS, dede small. <laughs> so, ko po sa mga ka-DDS ko, make some noise! Pero alam niyo, sa totoo lang, mas ang hirap magpalaki ng boobs, di ba girls? Yung mga lalaki, unfair, kumain lang ng kanin, nagkakadede na. Sa mga babae, kumain kami ng kanin, yung lumalaki yung chan. So yung ginagawa ko, kumakain ako ng sobrang dami. Tapos pag malaki na yung chan ko, nagpupush up bra ko mula chan hanggang didib. Nakikita niyo ba to? Kung hindi pa rin, ibig sabihin gutom lang yung boobs ko. Pero sobra, the struggle is real ang hirap magkaroon ng maliit na dede. Kasi minsan nabosohan ako, ako pa yung nag-sorry. Pero dahil dyan, lagi ako inaasa ng mga kaibigan ko na slow daw ako. Parang kanina lang, kasama ko sila, sinabihan na naman ako na putang ina naman, Genie, ang slow mo talaga. Nabuisit na ako eh. Sasapakin ko na sana kaso nasa taxi na ako papunta dito nung nagets ko yung sinabi nila. Kasi yung mga kaibigan ko na yun, lagi nila akong binibigyan ng sablay na advice. Sabi sa akin, Jeannie, kung gusto mo magmukhang maganda, sumama ka sa mga pangit. Sabi pa sa akin, dumiretso ka sa Cebu Pacific to apply as a flight attendant. Pero nakakasal lang kasi pagdating ko doon, sila yung gumanda. Oh. Pero being a flight attendant is a rewarding job for me. Because when I was with Cebu Pacific, I got myself a laptop, Digicam, tsaka teddy bear galing sa naiwan ng mga pasahero. But the real reason why I quit is that I got bored. And I always challenge myself. Like, I really want to be in a job where most men are good at. And I'm proud to tell all of you that I finally made it. Isa na po akong tambay. years old now, feeling ko sobrang tanda ko na. Pero sabi ng boyfriend ko, Jeannie, you look younger than your age. Kasi daw mukhang pang 12 years old yung boobs ko. Sa isip-isip ko, tarantado tong boyfriend ko. Siguro pedophile siya. Kung totoong pedophile siya, sobrang swerte niya sa akin. Because these boobs will never grow up. Most women have big bags, right? You know why women have big bags? May theory ako. Women have big bags kasi pag nakikipag-date tayo sa mga lalaki at andyan na yung bill, hindi tayo, ayaw natin yung isipin na, nagpapalibre tayo. So girls, ganito yung gagawin nyo. Kung andyan na yung bill, sabihin nyo sa lalaki, Uy, hati tayo sa bill. Eh, hanapin natin yung pera natin sa napakalaking bag natin. Usually, yung mga lalaki, maiksi lang yung pasensya ng mga yan, di ba? Sasabihin nila, hindi, sige, okay lang, sagot ko na, babayaran ko na, andyan na yung waiter eh. Di ba? O di ba wise tayo? Ang masama doon, pag nakikipag-date ako sa boyfriend ko, lagi na lang mahaba yung pasensya niya. So lagi kami hati sa bill. At isa pang problema, yun lang kasi yung mahaba sa kanya. Pero in fairness naman, kahit yun lang yung mahaba sa kanya, buntis po ako. Nabuntis po niya ako. Wala pong joke doon. Gusto ko lang sabihin na nakakapagbuntis din yung may mahabang pasensya. Well, I don't like sleeping over at my boyfriend's house. Kasi hindi ko magawa yung beauty, yung beauty routine ko And one of my beauty routine is that I always put lotion on after taking a bath. That's the reason why I don't like sleeping out over at my boyfriend's house kasi yung lotion lang na meron siya, yung off lotion. And I know for the fact that men use lotion para magjakol, di ba? So it's safe to say that my boyfriend's dick is dengue-free. When my boyfriend and I went to a kinky cocktail party. Yung shots nila, sex on the beach, orgasm, tsaka blowjob. Na-curious yung boyfriend ko sa blowjob na shot. Pagkainom niya, sabi niya, putang ina kadiri, ang pangit ng lasa nito. Tapos sabi ko, edi eh, ngayon alam mo na. Ano, shot pa? Thank you guys.